Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Evo nas u 19. džuzu. Sura Furkan, sura Šuara i sura Nemr, mravi. Ovdje Allah Đelešanu spominje kišu i to čistu kišu, mantaura da nam daje čistu kišu. Šta je čista kiša? To je destilovana voda. Ma'an A morska voda je slana. Kad se isparava more, izlazi čista para, ne sol, nego para, čista i pretvara se u vodu. E, I da je more neslano, okvarilo bi se. Znači, sol, isto kad sir posoliš, dobro duže more stajati. Tako znači je Allah sve s mjerom stvorio, pa i ni more slučajno nije slano, a ovu mi vodu što pijemo ima ne znam ni koliko, 0,5% na, na dunjalku voda koja se pije, ono ostalo sve slana voda. Pa nam Allah i to govori uvijek je isti ista količina vode na Dinaru. Ima jedan hadis govori što ove godine kiše pani i godine će pas toliko. Znači neće ništa godine povećati. Samo negdje bude poplava, negdje bude suša. Kao što je i plima i osaka. čuli šta je plima i Ja jedan put sam nekoga pitao, jednog učenika, on ne zna šta je plima i Kad voda do nadođe na moru i kad se vrati. Kako mjesec povlači vodi kako se zemlja giba, na jednoj strani se smanji voda, na drugoj se poveća nekoliko metara pa brodovi mogu da Kako je zemlja okrugla i kako to nam... I to dokazuje, neko bi rekao, ovo narasla voda u smislu da je ona više vode, nema više vode. Ni jedne kapi više vode nema nego što je Bog stvorio. Niti more stvoriti. Nego ista voda kruži, ili je u nebesima, ili je u ledu, ili u snigu, ili je unutra u zemlji. Znači, voda kruži, kao i naš krv kroz nas, tako i voda kroz zemlju kruži. I na vrh Vrašića voda izviri. Gura inercija. Neretva ode strnu, a Bosna ode vamo, jel tako? Vrbas bi rekao da ide uzbrda gori prema krajini. Rekao bi naopako da ide. Nego to je, kako je zemlja izlomljena, tako voda se kreće. Tako je gura. Inercija. I sve je u inerciji. I nas neka inercija gura. Sad znam koja. I ovdje imam jedan najčešće, na sudnjem dan reći ja lejtini lan polane na halila, da sam Bogdom slijedio svog prijeta, da nisam provocirao Pingambera. A znate o kome se radi? Jednom se radi jednom Allahovom robu koji je primio Islam, ali nije baš najbolje, najčešće je to primio. I sad došao među svoje i kaže ja primio Islam. Oni njegovim reknu ti primio Islam. Pa kakva te nije sramota, zar si nas iznevjerio? napustio. A on nakon ono nije bio načistom. I je, pa kaže ja sam to nakon. Nije to on bila prava, to da se njima opravda, nisam na pravo primio islam. Ja e, pa kaže, slušaj, moraš sad dokazat, moraš dokazati da nisi pravo primio islam. Kaže, šta, kako da dokažem? Pred nama ćeš pljunut pengambera. Zamisli dok su više mušici. Da mi vidimo da ti njega, da, ga ne voliš. I on je to uradio da bi samo pred svojim mušicama bio Marka i neko i nešto, on je neuzubila imao hrabrost da pljuni u lice Muhammed Ali Svama. A znaš šta mi se desilo? Samo mu se ta pljuvaka vratila, vratila nazad, pa je sam sebe pljunuo. Ali će me sudnjem danu kazati teško meni šta uradi. Ovo je samo jedna od mođiza, da su i mušnici vidjeli, to vidi da ga ne mereš ni pljun kukaće jedan. Što si tako lago i primio islam lažno? Kao za razliku drugih, kad neko iskreno primi islam, kad je došao kući svojoj ženi, djeci, ocu i materi, kad je došao kao musliman od Gambera, nije bilo ono joj šta će oni kazati, kako će oni reagovati. Nego odmah rekao ženi, ne primit ću vam. Kaže šta je, ja sam musliman. Pa šta je sad? Peri se ako ćeš blizu mene kupaj se primi islam. Tako i ocu i materi, ne primit meni. Vi ste nečisti, ja sam se očistio, ja sam musliman. To je onaj original primit ovaj koji je stinje, haj I eto tako će proći na sudnjem danu, tako je prošlo i na dunjalku. Pa eto, to je samo dokaz kad neko nešto radi reda uradi. Ovdje imamo ajet Veledine kulun rabena heblena mine zvađen vazoru jatna kurla ta'anu vađalna le i mama. Ovaj sajt uči za porodične probleme. Ja ga često učim prije salama, nekad posle salama. Uči nekad na seždi dole. Učite ovaj aj za porodicu, da ti bude uredna porodica, žena, djeca i sve ostalo. Jer to su, ovdje se nabrojane osobine robova milostivog, kakvi su ti robovi koji valjaju, koji su robovi milostivog, pa prva njegova osobina je koji idu po zemlji skrušeni. Ti vidiš čovjeka kad ide putem, jel ima u njemu dobre, jel to divanija, bilmes, koja, šta je. Vidi se na čovjeku, ima u njemu išta, ajra kad putem ide. Pa je prva osobina, kaže, ne poliraju se, idu dostajanstveno, lijepo idu putem. Druga osobina je kad nekoga pa prođu i džahila kažu salam. Oni salami svakoga, znaš, ne rad, zabiraju, valja, ne valja, ovaj, onaj. Onda to su oni koji čine seču Allahu. Treća osobina robova mozgu. Znači prvo pino voda, drugo selami sve ljude, treće pada Allahu na seždu. I četvrta osobina gdje rabbe a anna dabe Moli Allah da Tražite i zajtra sabaha i za sedam puta kako ide. Allahumme eđirni mine nar. Sedam puta. Ko bude to govorio tako, kaže Džehennem, tada rekli ja spasi ga mene. Neće ga vatra pržit ko bude učio zajtra sedam puta Allahumme eđirni mine nar. Samo dvije riječi. Eđirni mine na, sedam puta iza Saba, i sedam puta iza Zato ja vidim vas, mnogi iza Saba osma usvojite. Ne znate uopšte, niste još naučili. Zato da učite ne bi odmah ustajali iza Saba. Evo ja gledam sad s Ramazan. Prouči sedam puta, Allahume eđirni mine nar, zapiši, eđirni mine nar, nar je vatra, eđirni spas me. Allahume, to već znate. Napišite sebi na papir i onda ćete malo duže ostati posle Saba i posle I kad to naviknite, nećete nikad zaboraviti. Ja u 15-20 godina su redovno učim. Redovno učim jer i meni treba, nič tako zna, ja, i meni zagarantovan džennet. I tri put reknem Allahumme es eluke el džennet, ja rabi, tražim džennet. Pa onda džennet rekne, uvedi ga u mene. Pa šta me to košta da sam uvezi da svako jutro i naveče tražim džennet i spas od dva, tri. Evo ovdje je osobina robova monosilo koji moli Allaha, ne me u džennet. I oni koji kad dijele, njihova sljedeća sredina jeste kad dijele, kaže, ni previše rasipaju, a niti škrtari. Najbolje bude u sredini. Nemoj prigoniti ni učinu. Nemoj se previše ni pa nego dadni, koliko ti neće pogled ostati užan. Jer da nekad dadniješ pa ti žao što dada toliko. Dadni srednji, ono, normalno. I oni se čuvaju kako ovo ovaj je jedna dalja osobina njihovi. I njima će Allah loša djela zamijeniti u dobro. Neoprosti nego pretvoriti. Sad, ako imamo hiljadu grijeha, Allah će mu sve grijehe pretvoriti u dobro, pa će mu grijesi postati dobra djela. <laughs> Vjerujte, evo moguće, eto jes moguće. Pa će pojedini griješnici na sudnjem danu se žasti, bit će im žao što još nisu i griješili to bez krva. Jer kad budu vidjeti da je Allah sve pretvorio u dobro. Ali to su oni koji su ono sirće, vino kad se pretvorilo sirće. Allah dao da je se vino pretvorilo u E ti to je se desilo kad je ona potpozvom držao. Tako će se griješnicima koji se pravo pokaju. Sve što mu nije valjalo, to će se dobro. Ali oni koji se pravo pokaju, sad Allah zna tko se može tako pokajati. Nema glumi u kajanju. Možeš vikati krula za neki grija i da šta dati je tuđu ženu, dati je alkohola, dati je kocke i svega. Kajajne ono kad ti bez govora se unutra i rekneš, ja, ja sam mu dala, šta uradi, to je kajanje. Kad rekneš sam sebi, neću više nikad. To je kajanje. Bez govora, kad tvoja duša se kaji. A ne ono kad vićeš stakla, pa stakla, a gledaš koga ćeš privrti. Onaj te čuvajte se onoga te spija što ja, što putem ovdje te To Što je rečeno, čuvaj se čašinskog jemina, pa kao čak i ženskog te spija. Kome si valju? I zimskog sunca. Znaš, kad neko subhana, a ti čuješ da on subhana, taj je već sumnjiv, to je šeitanu. Kad vidite nekoga da zikrija da ga naručuje. Šura govori o istoriji, o uđešnjih pengambera, nećemo, to mi smo već govorili, mnogim narodima koji su bili i nestanko, da nisu nikad ni bili. I na kraju sam hvala, ovdje nas danas obavesti, kome se šeitan ispuštaju. Ko ima vezu sa šeitanima? Da, da znate, kaže, to su oni koji lažu lažu i oni se s njima onda oni ti sudbinu gadaju i tako dalje. A pomiješaju dosta i lažu. Tako kaže Allah. Tako kaže Pingamber. Znači, evo da znate koji sa njima ima posla. I da završimo sa surom Nemeru. Mrav. Mrav, sura se zove mrav. Najve, najveće životinje je slon. A ima je sura slon. Znate koja je sura slon? Znaš ti, bratnja, koja je sura slon? Fiju. Fiju. Elemtere kefe sura slon. ألم kefe كيف فعل ربك ashabil الفيل أصحاب الفيل vlasnik slonova, znači najveća životnja ima u Kuranu slon, a ovo ovaj je jedan manji mrav. Mravi, kaže, nikad ne spavaju. I kad bi mrava nestalo, klima bi se poremetila na dunjavu. Toliko mrav utiče na klimu. Pa nemojte misliti što je Bog stvorio mrave, imaju oni svoju funkciju. To što tebi ne ide u glavu ne mora ti nići. A ovdje se spominju mravi, kad, se, je Sulejman naišao svojom vojskom, rekao mrav mravima, pište u sklonište, eto Sulejmanove vojske, izgazit će vas, neće ni osjetiti. Vabomba, ješkurun. A Sulejman Pengamber je razumio govor životinja, pa se ono smijehnuo, petebeseme da ikami kauliha. Pa se Sulejman Pengamber nako osmijehnuo, kako razumije mrava što viću bješte. Eto Sulejmana njegove vojske. Jer on je bio nešto što niko više nije bio, nikad. Nikom i neće više nikom Allah ni dat što je Pigamber Suleiman dao. Da je bio gospodar džina, šeitana, ljudi, životinja. Svi smo pod kontrolu mora biti. Tice su morale ustroj stajati pred njim. I džini, sve pod, pred svoj po komandu. Samo je njemu to dao, više nikome nije dao. Eto, bila jedna civilizacija Sulejmanova koji je razumio govor mravi i kad je to čuo, nije se uzohavio, nego rekao, rabi, evo, zeni ja neško, Ja, rabi, pomozi mi da ti zahvaljujem. Jer on zna da mu je to Allah dao. Nije to on sebi mu. Nije na, ne, na nekoj školi naučio. Allah mu je dao da razumije govor mrava, govor životinja, da mu sve bude pokorno. Pa traži da i dalje bude zahvalan. Vala deje i svojim roditeljima. Njemu je otac bio Davud, ali i salam. Pengamber salihan tarda. I ja rebi daj mi da činim ona djela koja ti voliš. A nešto ja volim, ne što ja mislim da valja, nego što je čime Allah zadovoljan. وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ i عِبَادِكَ salim I uvedi me svojom milošu u tvoj džennet. Eto kako radi učenik kojima je Allah dao znanje. To nisu dresirani, nego oni koji imaju znanje, pravo znanje, to su pingamberi. Najbolje znanje, najsnitije znanje. Evo Suleiman nas uči kako da mi Allah zahvaljamo kad nešto Allah otkrije, nešto ti Allah dadi. Pa onda peta peka da taj ovo je taj primjer. Kad je postrojio ptice, ustroj, sve mora po vojsci. Tako je, ne mene drugačije. Vojska je dobra škola. Posebno naša što smo mi bili u JNA, kako se zvalo. Diš se, nema posta, ponovo, zazi ponovo, diš se, ustaj, nauči se slušati. To je vojska. Kale ma lija la aral hud kaže, postrojio ptice i vidi, nema jedne ptice, samo jedne ptice nema, kaže, je za njim. Ako mi ne donese valjan dokaz, pa hoće. Dolazi tica Hudu, ti smila. Pita se raport, gdje se bila? Kaže, vidjela sam jednu kraljicu koji obožavaju sunce. Suncu što čini, suncu. Ja e, kaže, ja ja do ukusa. Vidjeli smo sad da li sam govoriš. Sad je on daje pismo, sad tica ulazi ko avion. Daje joj pismo kači i nosi ti pismo tici, onaj kraljicu tamo gdje obožavaju. To se zove kraljica od Savi, Belkisa. Gdje su takav narod bio, obožavao sunce. I šta joj je rekao? Šta je napisao? Innehum min Sulmanove, innehum bismillahirrahmanirrahim. Kad je ona dobila pismo, rekla je, ono je od Sulejmana, evo od Sulejmana pismo, sad bi s milom počinje. Pismo Sulejmanovo. I šta je napisao Sulejman? Allah ta'alu alaije, va'atuni muslimin. Nemoj se praviti jaka, nemoj se dizati iznad mene, dođi mi pokorno. On joj sada ređe da fini islam i nemoj se praviti jaka i važna. Šta je mogla kraljica kazati da šalje kralj životinja, džina i svega Šta će ona? Ta nema tu šta pogodbi Nego sam pita svoje šta vi mislite, šta ćete, to je šta ćemo, to što ti kažeš. Pa kad nemamo šta nego, oni ti dojdu, <laughs> tu je havarija, nema tu šta sad da se mi sad, e, to je ono kad ti imaš snagu, moraš onda kazati tako, ali ako nemaš, šta ćeš ti ovdje slab, ako nemaš ništa, nemaš tajnik, nemaš ništa, nego šuti, poklop se. Kaže, što mi naši policijari nešto govori? Pa šta će kazati? U što si upro da moraš nešto kazati. Moraš šutit, kad su tako posjeti. Šta je radio samo Mekke? Sakvi se. Nemaš ništa, šta tu. Čak rekao jednom nebu Pa rekao, ja došao iz udara, kad ne ljubav kad ruku ubiće, kad nek mu on opet došao, ali su zanio se, baš udara. Jer nemaš se na koga osloniti. Moraš znati čim raspolažeš da kažeš ja ću ovako. Mu otesim je mogao jednom kršćanskom vladaru kazati kad je zarobio mu ženu jednu muslimanu. Ali imao snan kome pa je rekao ako mi ne vratiš ženu, poslaću ti vojsku, prvi vojnik će biti kod tebe zadnji kod mene. Koliko dug reći biti. Toliko vojsku koji voli više smrtnih života I nazvao ga šeretom, psom. Nije ga nazvao vaše veličanstvo, nego psu. Tako, ali mogo je tu Montesi Biblah imao je snagu ali ako nemaš snage, kaže Medi, salam nazovi da prođe. Jeste razumili? Nemaš šta? Ušto si ti, kako ti tenku imaš, pa ti sad pritiš nekome. Ti kažeš, ovako ćemo, šta, s čim Evo, Sulemen imao to što mi je Bog dao, pa je mogao kraljica kada, kako mi dođe. I ona šta mogla razmišljati, evo, i ona je se sagijela, kraljica. Nego je rekao da mu kakve hedije dadnimo. Znaš, hediju kad dadneš, onda tamo malo pusti. Ali nema sa Sulemanom za pukancije, nema hedije. Vraćaj nazad i onda on spominje svoj vojsku. O, skupinu moja, ko će mi njezin presto donijeti? kraljicin presto. Kaže Ifrit, jedan od džina. Dok se pomakneš, kaže, s mjesta ja ću Prije nešto se makneš, a onaj drugi koji je područje znanju, još jača tehnika, još veća brzina, kaže, prije nešto trepneš okom, evo ga, sad zamisli ti brzine svjetlosti. Ovo je tehnika pa ne mene ova tehnologija dostići. Dok je on tu, gotovo. To je već bilo. Znači, dok treta je I šta je rekao? Ovo nas Bog iskušava ko će biti zahvalan, ko ne zahvalan. Ako je zahvalan, sebi je zahvalan. Ako je nezahvalan, pa Allah je neovisan. Nisi ti Bog naškodi što ne zahvaljiš. I onda kad je kraljica došla, pitao si, je li ovo tvoj? Je li tvoja kruna? Je li tvoj ovo tvoj predstavnik? rekao, ne, opet ko ženskom, kaže, kome čini da jeste? Ne bi još rekao, još ovo moje. Ona je noge zavraćala, svi su da da će uvod ugasiti. se je tehnika bila za vrijeme sveme Gabra? Mermer, šta je bilo, šta je bio pokucano, ona misla da je voda. Allah kaže, dizala nogavice. I mi sad kažemo, mi živimo u nekoj savremenoj civilizaciji. Neka je civilizacija, mnoge su civilizacije bile i nestale, nestaće i ove. Svega će nestati, samo će Allah, on je vječni, živi, sveznajući, od njega sve dobimo i znanje. I ona je tada primila islam, pokorila se, rekla, nasilje sam kod sebe činila. Šta nam Allah ovdje poručuje? Poručuje nam da je Allah moćan i onaj koji je sa Allahom, da ima snagu, pa molimo Allah da budemo sa njim, da Allah bude sa nama i da nas pomogne i na ovom svijetu, amin,